Ziburuko Euskal Gintzaren koordinazioak badu braino lan hizkuntzaren alde egin dituen lau printzipioak gutxi sustengatuak izan dira bertako hautagaien gandik. Besteak beste, iztunen eskubideak babestea edo hizkuntzaren garapenerako plan gintza bat sortzea proposatzen zuten, ladis lan uger, koordinazioko bozera mailea. Ez dugu eskatzen berze munduko zerik, eskatzen dugu gure eskubidea ezagutzea, gure eskubidea baita, Euskara jakiteko ezagutzea ezagutzeko, ikasteko, erabiltzeko. Beraz, bo, neurriak gu hasiak gira lan zen, nik uste lehen neurria da batzorde estramunizipal hori sortzea, eta benguan elkarlan bat izan da dira, erriko etxe berria eta euskal gintzako sektorearen artean. Klima, lagialdian den bezala, euskarak ere neurri azkajak behar ditu, baina hartzuna ez da uste bezain zabala izan. Lagialdi hortan, bakotsak ze postura duen, jendeak jakin dezala egin dugu lan hori, eta berriz ere deitoratzen dugu eta pena dugu ez baita adostasun zabalagorik ez, lau zerrendetatik bakar bat engaiatzen da zinez Euskararen aldeko neurriak akzea eta hori pena da gure gostuko. Leian gelditzen diren lau zerrenden artean bik ez dute bat ere erantzun, hauen artean Isabel Dubarbier gorostidi, Je pense que des engagements de cette sorte peuvent être très dangereux et c'est à cet effet que je n'ai pas répondu. Alors moi, à Cibo, il y a une langue officielle, c'est le français. Dire qu'on consacre une partie du budget sur cette vocation-là, je pense que c'est une des causes de mes inquiétudes pour l'avenir. Henri Irigoyen berrik bere emailetan arazo Bon, la langue basque, je ne suis pas contre la langue basque. Moi, je suis d'abord français et après basque, mais je ne suis pas contre la langue basque. On est en France, euh, il faut respecter toutes les règles qu'il y a. Je veux pas dire on va parler que basque. Ziburuko koordinazio bat zordeak lanean txigituko du bere aldetik, udauntan Euskararen normalizaziorako plangintza bat osatzera joanen da, irailan erriko etxe berriarekin lanean hasteko prest.